حاجی نگویی اشکال داره نه اشکال نداره حاجی به خاطری که حاجی میگی نمیگه حاجی هر یک فریضه بود انجام داده حالا شما حالا روزه هستی بعد همه شما بگید روزه ای این فرض در انجام میدی شما پنج وقت نماز میخونی آقا فلانی نمازی ندیگه یک فرض در انجام میدی پس حج یک فریضه هست اما خاطر شرافت همون محل اون حاجی بگی خوبه اما اینه بدونید که همیشه مخاطب خود را به اسمی صدا بزنید که خودتان راضی به همون اسم شما را صدا بزنند یعنی اگر شما حاجی بودی و به شما نگفتن حاجی ناراحت میشید نه اگر میدونی خودت ناراحت میشی پس بده او هم برای او هم قول نیست همون لقبی که برای خودت میپسندی و همون القاب دیگرانو رو خطاب بکن هرگز آدم ها رو در دید خودش کوچک حساب نکن هرگز این از من گوش کنید هرگز هیچ کسی رو کوچک حساب نکنی حقیر حساب نکنی اگر این کارو کردیش ما متکبرید و کبر و ردایی تکبر ردای پروردگاری از کجا معلوم همین شخصی ما حساب میکنی شاید در نظر الله رب از من خیلی بهتر باشه تو نبی مکرر صلی فرمود رب اش از اغبر لو اختم علی الله لابر رواه البخاری تو بخاری اومده خیلی افراد شکسته حال جوریده حال شلخته اینها در نزد الله اگر اینها قسم بخورن اینجوری میشه الله قسم اونها رو پایین نمی اندازه و همون کار رو انجام میده اگر قسم بخوره باران میاد الله باران میفرسته اما این قسم او رو خالص نمیکنه انا و نازل همین کار کرد قسم خورد که دندان بر خارما شکسته نمیشه در داستانی نبی کریم فرموده یا انس کتاب الله القصاص انس تو چی میگی خدا میگه دندانشو بشکنی گفت نه قسم خورد دندان خارما شکسته نمیشه فورا هم دست طرفش راضی شد که دندان نشکنید من معاف کردم نبی که فرموده که رب از اغبر و اخصان الله لعبر. خیلی از انسان ها رو میبینید که اصلا در نظر تو هیچی نیستن اما در نظر الله رب العالمین خیلی جایگاه ویژه‌ای دارن در لباس ظاهری نیست بعضی در لباس خیلی لباس های کهنه اولی الله هم در لباس های نو اولی الله هم معلوم نمیشه نبی مکررستان نشسته بود یک شخصی عبور کرد فرمود ما تقولون فی هذا در مورد آقا چی میگی شما فرمود این آقا اگر این جای اگر جایی که این خطبه لا ینکح اگر پیغام خواستگاری بده کسی اون نمی نمیکنه و اگر شفاعت بکنه کسی شفاعت قبول نمیکنه هیچ بهش جایگاهی نمیدم بعد نشسته بود و شخص دیگر اومد شیک شسته رفته اومد گفت این گفت این هر جا پیغام لکه بده رد نمیشه برای هر کسی که شفاعت میکنه سفارش رد نمیشه اینو خیلی در انسان خوبیه نبی که فرمود اگر دنیا پر باشه مثل این دنیا پر مثل این باشه اما اون یکی از اینا بهتره پس حال آدم ها نمیشه بعضی آدم ها یک تعلق قلبی قوی به رب خودشون دارن ما که نمیدونیم از قلب ها که ما نامدیم در صحیح بخاری حدیثی داریم وقتی که حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه در غزوی برگشت اومد و اونجا اونها رو قتل عام کرد شمشیر برد که بالا بزنه و لا اله الا الله زد گردنشون پیش نبی کری آمده خبر دادن که یا رسول الله اسامه زمانی که اون گفته بود لا اله الا الله گردنشو زد نبی کری فرم داخل صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث هست فرموده که یا اسامه اگر تو بعد ان قال لا اله الا الله بعد از کلمه گفت کشت گفت یا رسول الله این بخاطر فرار از مرگ این چیزو گفت مسلمان نبود از طرف شمشیر من فرمودن یا اسامه اقتل تو بعد انقار لا اله الا الله گفت یا رسول به خاطر این بوده فرمودن یا اسامه اقتل تو بعد انقار لا اله الا الله ما یزال یکررها اینقدر نبی کریم فرمود فرمود اسامه تو کشتی بعد از این جمله تو کشتی بعد از این جمله فرمودن که گفتن که لیت سکتا لیتنی ای کاش تازه امروز مسلمان می شدم قبل از این مسلمان نبود تا این کار رو من نمی کردم امروز مسلمان می شدم گناه همه بخشیده می شد نگاه که کافر داره مسلمان میشه فرمودن که حق نداری که بعد دومان باشی شما پس القابی که صدا زنی آدم ها رو با القای باشن که دوست داری ما دوست داری ما رو به آسمان برسانن ما او فلانی سبق سبق اسم بگیر رو رهایش کن نه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و در یک بیتوجهی نسبت به عبدالله ابن ام مکتوم الله رب العالمین توبیخ آورده نبی پیش از با قریش داشت صحبت میکرد و نهار دعوت میداد در هنگام دعوت دادن عبدالله این هم نابینا بود السلام علیکم رسول الله نبی که رو برگردان فمود عبس و تولا ان جاءه الاعمى عبس و تولا تسرو چهره رو گرفت و تولا پشت کرد وقتی که نابینا اومد از کجا میدون شاید این از او بهتر باشه از این مشرکین در دعوت میدین سردارای قریشه اما این بهتره بعد نبی که فرمودن عبدالله من به خاطر تو توبیخ شدم تو آمدی من متوجه اونها شدم الله رب العالمین توبیخ کرد وقتی برای نبی اینجوری هست پس حال ما کجایی بعضی که خیلی صبح مولای محمد یوسف اینجوری کرده مولای عبدالحبیل اینجوری کرده خیلی سلوک سلوک اسم اونها رو میگیرن این کار خیلی خلاف ادب منطق اینجوری نیست اگر کسی با کسی دشمنی داره اون طرف مشکل داره اما ادب چیز دیگر است صدیقه چیز دیگر است عقیده چیز دیگر است عقیده داشته باش اما ادبی نکن فرهنگ اجتماعی باید حفظ بشه اون شعور اجتماعی باید حفظ بشه